Nestor! Ach, jetzt schon? Niemals, Junge. Egal. Rap Camora, Therapie nach dem Album. 24.09.2010. Win 5 Haus, Independent bis zum Tod, Junge. Yeah, komm. Ah. Independent und ihr Hype, guck mir fehlt an nix, nix. Eine Hand am Mic, die andere dreht am Mix, Mix. Eine Hand am Lenkrad, ne Eislein, die andere Hand am Sitz, Sitz. Tagelang am Beat, plane am Entwesen. Dependenza, wie man sieht, ich verbrenne den Vertrag. Lieber gebe ich Geld für nix, als Geld für ANAs. Ja, mit Luxus lockt man mich zum purpurnen Fluss. Aber Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss, Bruder. Du gehst schnell unter im Geschäft, doch zum Glück ruf ich Respekt in den Wald und Respekt kommt zurück. Welch ein Wunder, ehrlich. Niemals dachte ich, ich werd unabhängig. Kraft Kamora aber 100% ehrlich, Bruder, guck Independent ab. Ohne Band, ohne Passe, ich bin autonom, hab keinen zu erklären, was ich mache. Testament am letzten Track, Therapie nach dem Puff. Ich bin frei und Hobbymanager, verlieren den Beruf. Yeah, ihr habt es gehört. Rap Camora Wien 5 aus. Therapie nach dem Album. 24.09. Halt die Fresse, Agro TV, Junge. Halt die Pappen TV. Yeah. Ah. RA, der Lehrer, ist zurück. sagt den Schülern, ich bin dankbar, danke jedem, der mir auch nur ein kleines Stückchen auf den Weg hat. Kennt die Rüchte, jeder weiß, die Industrie ist geblind. Doch Camora bleibt für immer weiter blind. Ob und stumm, Independenza, Beatles, Team, Familie, bleibt für immer treu zu den. Werd weiter zu den Leuten stehen, die mir mal was bedeuteten. Gib, gib, gib den Beat und deine Bude explodiert. Ich sage, was ich will, egal wie es der Busen definiert. Wenn's nicht klappt, hör ich auf, hab ich mit 17 gesagt. Mit 26 weiß ich nun, ich nehm den Stift mit den Kraft. Gramm. Mein Weg bestand aus kleinen Schritten und ist mein Geist wieder offen. Ich ging über Steine, du hast dir die High Heels gebrochen. Dependenza. Ohne Benz, ohne Patte, ich bin autonom, hab keinen zu erklären, was ich mache. Testament am letzten Track, Therapie nach dem Druck. Ich bin frei und Hobby-Webstars verlieren den Beruf. Dschungel, yeah, das war's, Alter. Halt die Pappen TV, verdammter Girl TV. Raf Kamora, Wien 5 Haus, Therapie nach dem Album. Klar.